Paroli pri ciu tagajoi. Ciam mi antau unu jaro cae duona, comensis verci versajoin, porce auscultantoi havu parol exemploin por exerci la lingvon en parolado, tiam mi ancorau ne povis antau vidi kiel la afero evoluos nun iam aperis la sestec quara porzio de auscultu cae ripetu. Cae la serio povos dauri ancora odum multae semainoi. Eble ec jaroi. La vercado de texto por mi funccias pli cae pli rapide cae facile. La textoi nun estas pli structuritai ol comense, cae por plenumi la function esti exercai frasoi por parolado, tial la versagioe pritractu iel exemploin el la taga vivo. La frasoi ja devas esti suficient simplae, porce la exercantoi ne hesitu el paroli ilin. Ili estu ancau suffice plesurigai, cae laueble spritai. Exerce muloi auscultu cae ripetu la versagioin iaciu semaine, porce la exerzado helpu levi la lingvan nivelon de esperanto parolanto. La stilo de la exerzoe estas nec literatura, nec officialezza, nec informa, kiel exemple in gazetoi, set temas simple pri ordinarae ciutagajoi, do pri enhavoi prenitai el la ciutaga vivo. Tiai frasoi estas ancau necessai, por la crescado de nia lingvo. Ili estas mal alzoe la offerto por aciri fluetson en la parolado de la lingvo. La ciutaga linguaggio estas pli proxima alla homo ol aliai formoi de parolata lingvo, kiui postulas certan clerezzon gi estas tial la linguaggio por ciui tavoloi. Tio estas tre grava por la disvastigio de Esperanto, char tiel la lingvo estas parolebla cae parolinda ne nur por universitatai professoroi, sed ancau por simplai laboristoi. La formo de versaggio e chi in mi presentas en la serio auscultu kai ripetu an subtenas tion. Laboristo e exemple estas praktike pensantai homoi. Teorio e ne multe taugas por ili. Ili bezonas praktika exemploin exemplo in por havi instigon por lernado. Nu, klare ne ciui versajoi condenas al ciui. Sed ja eblas preni e la granda stocco da exemploi tiuin, ciui estas interesai, cae simpatiai, por la lernanto. Cae tiu quanto estas ancau enorme pli grandigebla. Se aliai esperantistoi sequas mian exemplon cae vercas versajoin laula modelo de auscultu cae ripetu, cae publicigas tiuin versajoin same en la interreto, por disponigi ilin, por lerne muloi en la tuta mondo, tiam tiu quanto mult obligios. La ciutaga linguaggio ja varias de lando al lando au varias lau sociai tavoloi, cae vivo circunstanzoi. Montrigis al mi, che la versa piedo de amfibraco estas plei tauga. Se vi volas, vi povas comenzi per shangioi de quelcae vortoi en versagioi. Mi explicite permessas la uson de la versagioi tiu cele. Mi desiras al vi multe da successo.